fenicopteroi restas IUNAI per voyaggiado. Fenicopteroi, kiwi restas dum la vintro en sia heim regiono en suda Francio, vivas pli secure, ol siae sam SPECIANOI kiwi dum la vintro for flugas al sudo. Sed la restado en la heim regiono estas mal avantaggio por la vivo d'auro. Ciu pensas pri la sud Franza regiono Camargo, tiu vidas antausi claran bildon. Vastai aquae areoi, salai herbeioi, cae mes de tio centoi da fenicopteroi. Ciui sur longai gamboi tretas tra la malprofunda aquo sed tiui birdoi condutas tre malsame. Quelcai restas dum sia tuta vivo en la regiono. Oni nomas ilin starantain birdoin. Aliai estas captitae ciu jare de la desiro for flugi, cae ili migras al Hispanio, Italio, au ec Norda Africo por tie tra vintri. Internazia esplorista te amo nun el trovis, en pli ol quarte chiaro in dauranta long tempo observado, che la decido por au contra o la voyaggiado hava sequoin, ne nur por la momento, sed por la tuta vivo dauro. Unue la vivo de la starantai birdoi shainas esti pli simpla. Ili ne devas ecfari la dangeran, cae forton malsparantan voyagion, cae tiel ili havas en siai iunai plen crescae iaroi clarain avantagioi. Ilia morton tezzo estas pli malgranda, cae ili reproductigas pli ofte o la forflugantai birdoi. Set la fin calculo por tiu comforta vivo, sequas en progresinta agio. Ciel la te amo nun rapportas en faca periodagio, la staranta e fenicopteroi evidente pli rapide maliunigias. La esploristoi de la Universitato de Lyon supposas malantau tio fundamentan biologian compromisson. Char la starantai birdoi investas sian energion pli forte en la frua reproductado, tial restas mal da energio por la riparado cae flegado de la propra corpo. La te amo supposas, che tiu alta reproducta forto streccio povas conduci al pli rapida accumuligio de fisiologiae damagioi, exemple per oxidiga stresso. Ilia reproducta capablo malcrescas tial pli rapide, cae ancau la generala morto risco pli altigas en progressinta agio pli crute. La forflugantai birdoi aliflanque transprenas pro la voyagiado frue en la vivo pli altain riscoin. Sed kiu transvivas la forto streccioin, tiu en progressinta agio shaine profitos de tio. Char ili pli mal ofte reproductigas, ilia corpo povus pli mal rapide elusigi la maliunigia proceso comencigias, ce ili average pli malfrue. Nur cun dudec tu iaroi comencigias mal ilia proba de covado, compare cun dudec como quar iaroi ce la starantai birdoi. Compreni la causoin por shangigioe en la maliunigia pas rapidezzo, estas problema kiu okupas esploristoin kai universalain kleruloin ekte la antikva epoko diras biologo de la universitato de Lyon la fenicoptera studajo nun montras lauli imprese impresse che ne nur la genoi sed ancau condut manieroi che la migrado havas decidan influon al tio kiel rapide vivulo maliunigas. Ecte la jaro 1977, la esplor instituto Tour du Vala marcas iunain fenicopteroin en la camargo per ringoi, kiwi estas ellegeblae el distanzo. Tio estas unica datumaro, ciu montrigas, kiel netro taxebla por la compreno de la mecanismo e de la maliunigio en best type populazioi clarigas du cun autoroi en gazetara comunico la esploristoi esperas help de ec conoi kiel de tiui povi pli bone clarigi pri tiui eleganta e birdo e la camargo Chiun influon havas individua conduto por la maliunigio de sovagiae pestoi.